аби його змарнувати. Невже думаєте, що я повинна чекати тут, не знаючи чого? Вона була незрівнянна, набагато гарніша, ніж того дня, коли я її вперше побачив. Тепер її очі палали, волосся здавалося хвилями розбурханого моря, щоки пащили вогнем, о, вона мала рацію, їй справді було нічого робити на Тополевому острові. Не думайте, що я боюсь роботи. Я готова збудувати власними руками хижу, варити їжу у човунцях, обробляти землю, тільки якомога далі звідси, якомога далі поряд з вами, Лідія. Стривайте, не торкайтесь мене. Я знаю, про що ви весь час думаєте, Робере. Я це знаю. Я хочу, щоб ви стали моєю дружиною. Я теж дуже цього хочу. Клянусь вам, ніколи нічого так не хотіла, як цього. Але Лідія тримала мене на відстані, стискаючи мої лікті своїми руками. Але мені нестерпно, що ви й далі думатимете. Я хочу, щоб між нами не було недомовок, Робере. Тоді ми поїдемо кудись разом. Слухайте, я хочу вам усе розповісти, все. Слухайте мене. Ні, Ліді, ви слухайте раніше ви. Я теж хочу, щоб між нами не було недомовок. Я я маю вам дещо сказати. Дещо сказати? Це так важливо. Вона й досі утримувала мене на відстані, я засміявся. І так і ні. Щиро кажучи, ні, не дуже важливо, коли я вам це скажу. Серйозно було б, якби не сказав. Це довго? Може, спочатку скажу я? У мене коротко. Ні, я недовго. Слухайте но, ну, вчора я зіграв чудернацьку комедію. Я розповів все. Хто такий Бертрікс? Як я з ним познайомився? Що йому сказав? Я йому і не натякнув на те, що ви мені довірили, Лідія про що мене просили. Я не зрадив свого слова. Я коротко розповів про наше з Бертріксом спільне розслідування, про його задум штучно підстюбнути справу, про роль, яку я в цьому зіграв. В такому разі той вчорашній замах Лев? Ні, Лідія, ні. Це був стратегічний план, хитрість. Що сталося, Ліді? Не торкайтесь мене. Ліді? Чому ви мене відштовхуєте? Ставайте, Ліді, Тут немає нічого серйозного. Що сталося, Ліді? Обличчя дівчини пополотніло. Вона заткувала поміж столиків, ніби я не знати, як її налякав. Що сталося? Що сталося? Та все ж загинуло. Лідія кинулася до сходів. Я чув, як вона збігає приступками вниз, кинувся услід за нею, та коли підбіг до її дверей, вона захряснула їх у мене перед носом. Лідія, Лідія, відчиніть, благаю, Лідія. Я торгав дверима, мов божевільний, жодної відповіді. В шинку на горі почулись кроки треба було підніматись. Це повернувся дядечко Сон'є. Я я зійшов вниз подивитись, чи є хтось. Ви хотіли мене бачити. Сон'є пильно дивився на мене, застигши на місці з полотняною торбою в руках власне, я я зайшов привітатись з Лідією. Ви її бачили? Ні, можливо, вона в себе, але не треба її турбувати. Я я ще загляну. Я вийшов і поплентав до мосту. Геть приголомшений. так важко переживаючи якусь драматичну подію чи почуваючись геть деморалізованим.